Lady Boy. Oh, oh, oh, yeah. Yeah. O crime né, bom bom. Só tô nessa fita pela precisão. Pra arrumar um troco não tá fácil, não. Oi, não tá fácil, não. O crime, eu sou vida louca e não gamelo, não. Já tô nessa luta já faz mó tempão. Já faz mó tempão. E a marihuana me acompanha já faz tempo. Eu me pego refletindo, pensando a todo momento. evitar meu pessoal do sofrimento. Tirei o aprendizado com os parceiros lá de dentro. Tô evitando pra não passar. Mas esse meu caminho tá sinistro. E peça a Deus que olha aqui pra esse seu filho. Se eles pegar, roubando a quebra é sem perdão. Se acobertar, vai tomar salve com razão. E se tentar pagar de brabo, ramelão, vai se estrepar. Vai ter resenha, vilão. Chave na bota que os menores só cortadão de nava, um vai capotar. Tá Dentro da favela nós conhecemos a rota. Tô mandrakão no peão, quero ver pegar. Verme Quebrada rende pet, mata inocente pra ele estar firme. Coloco da tenda lá de frente fala referente ao que acontece no morro. Leve essas ideias aqui de mente. Pensa na minha gente, meu Deus, que humilhação. Saudade dos que não tá mais presente. Já chorei demais com a ausência desses irmãos. A morte foi destino de bons amigos. E por pouca coisa eles não estão aqui. Dói no peito quando eu lembro do Marcos Vinícius. Era leal, acreditava no MC. Eu já fui rebelde, suportável na escola. Péssimo em matemática, tirei zero na prova. Mas o tempo passou, não concluí o ensino médio. Pra arrumar um trampo é difícil sem colégio. E na esquina tem a boca dando lucro pros menor. Vendendo lança, mato, craque sacolé de pó. É o crime que me rola de verdade. Mas aprendi que o crime é o caminho da maldade. He, he, he. É o caminho da maldade. O boy. O crime é bom, Só tô nessa fita pela precisão. Arrumar um troco não tá fácil. Não. Hoje não tá fácil, não. O crime é bom bom, Eu sou vida louca e não ramelo, não. Eu tô nessa luta já faz mó tempão. Hoje já faz mó tempão. detona funk, porra. Detona funk, porra.